Yeah, silver, silver, silver. nama je u studiju predsjednica kluba 25. Saznaćete, dragi slušatelji, što je to klub 25 i kako su oni povezani s darivanjem krvi. Lorena Urljević. Lorena, dobro ti večer. Dobro večer, pozdrav svima. Lorena, evo, u petak nas, eh, odmah pređemo na stvar, u petak eh, za par dana nas u sklopu Student Day festivala očekuje akcija dobrovoljnog darivanja krvi na Korzu. Tako je, evo prije svega htjela bi se zahvaliti studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci što su nas e, uključili u Student Day festival i u petak od 11 e, do 3 e, u prostoru malog salona mogu doći građani na dobrovoljno darivanje krvi. E, sad kad smo to objasnili odmah u šutu, ajmo se malo vratiti korak unazad. Što je to Klub 25 i što vi zapravo radite u Rijeci? Eh, Klub 25 je dio Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Eh, Klub 25 eh, čine mladi darivatelji krvi od 18. do 25. godine koji se bave promoviranjem samog darivanja krvi. Čini mi se da Klub 25 ne postoji samo u Rijeci, nego u Hrvatskoj ima i u drugim gradovima. Tako je, također ima u Osijeku, a mislim da i u Dubrovniku. Evo, znači nismo jedini, ono što je zanimljivo u Zagrebu nema. Pa tako je, da, to i mene čudi, ali eto, možda ćemo ih mi potaknuti da... Moraju se oni malo organizirati, mladi, mladi moraju sami izraziti želju, ili tako? Da, slažem se definitivno. Ono što vi radite je zapravo poticanje mladih na darivanje krvi i to ne samo kroz ovu akciju koja će sad biti u petak, nego kroz cijelu godinu. Da, mi educiramo e, srednje škole, upućujemo studente u samo darivanje, koliko je važno da pristupe tom činu i da nastave darivati krv. I kakav je odaziv studenta, odnosno kakva je reakcija e, studenta i srednjoškolaca na, na neko vaše predavanje kad im vi dođete i kažete e, zašto je dobro dati krv, zašto je to plemenito, kako oni reagiraju? Pa dosta je dobar odaziv, a u biti najviše najviše se međusobno dogovore pa dođu dati krv, ono, pozovu svako svog prijatelja jer naravno lakše je u dvoje, tako da dosta je dobar odaziv. Ono što je e, često ljudima onako malo strah od te igle, svi se nešto boje tog cijepljenja, pa je, pa je malo strah kao pa ubošće me, pa izvadit će mi krv. Boli li to zaista onako kako se nama čini ili je to ipak e, sasvim normalno? Pa evo iz vlastitog iskustva rekla bi da više boli obično vađenje krvi nego samo darivanje krvi. Tako da ono, bez obzira što to traje duže, manje boli. Odlično, evo onda je to dobra, dobar naputak našim slušateljima da u petak od, kako smo rekli, od, tri, od 11 do od 3. Od 11 do 15 sati nek dođu u mali salon na Korzu, ne, ne, mogu ga profulati, ne mogu proći dalje. Istina, istina. tako. E, nadamo se da će biti veliki odaziv i vjerujemo da hoće jer je na, na Korzu u istom trenutku e, predstavljanje udruga svih na sveučilištu u Rijeci u sklopu Student Day festivala. A ono što sam Klub 25 radi, osim e, poticanja darivanja, ima i nekakvih dodatnih projekata kroz godinu. Pa tako je, radimo i ostale stvari e, koje radi Crveni križ u sklopu Hrvatskog crvenog e, križa. Bavimo se u biti po školama, imamo zdravstveno-edukativne programe i tako u biti razne programe koji su namijenjeni za mlađe uzraste. E, ja onda predlažem da se malo odmorimo uz jednu glazbenu pauzicu i onda da se vratimo natrag u studiju pa još malo popričamo o klubu 25. Može. Što ćemo slušati? Jonathan, try to get even. Slušamo Jonathana, evo malo riječkog daška i vraćamo se za 3 minute u studio. Radio Sova, Sova, Sova. Jonathan je završio, a mi smo ponovno u studiju. Sa mnom je i dalje Lorena Urljević, predsjednica kluba 25. Kako smo saznali u prvom dijelu, klub 25 potiče mlade na darivanje krvi, a klub 25 je dio zapravo Crvenog križa za one od 18 do 25 godina. Tako je. Pa za one naše slušatelje koji možda još se nisu okušali u darivanju krvi ili jesu prije ohoho godina, možda da ih malo podsjetimo na proces, da, da, da kad dođu, da znaju već kad dođu na korzo u petak, da znaju već što ih to očekuje kod darivanja krvi, kako bi išao taj proces. E, pa evo, čim se dođe, u biti e, prvo ide e, doktorica koja ispita željezo, zatim dobite upitnik e, koji morate ispuniti. E, u upitniku su uglavnom stvari e, gdje vi možete biti odbijeni ili prihvaćeni. To sadržava, ne znam, na primjer šest mjeseci moralo proći od tetoviranja, piercingi, teže bolesti, Eh, jeste li ikad primili transfuziju i tako na, na tom principu. Zatim ide opet doktorica koja pregleda vaš upitnik, mjeri vam tlak i onda nakon tog razgovora ona utvrdi jeste li vi, eh, jeste li vi dobri za samodarivanje. I nakon toga ide samodarivanje. I onda se sjedne u onu stolicu, onu Tako zavali se. zavali se na jedno 6, 7, 8 minutica E, doktorice izvade krv, ni ne osjetimo kako smo evo čuli, više boli cijepljenje nego samo vađenje krvi. Da, da, u biti na darivanju e, se uzme i određena doza krvi koja se onda vodi na testiranje i onda u slučaju da vam nešto nađu e, vas kontaktiraju, a i prije svake u biti upotrebe te vrećice krvi koju ste vi dali oni moraju provjeriti. Pa to je zapravo jedan od, od sigurno dobrih razloga zašto dati krv jer evo onda imamo odmah i testiranje da, pa u biti besplatno, besplatno, imate praktički besplatno testiranje da vidite kako je stanje. A da ne govorimo o onim drugim razlozima kao što je ipak je to humani čin, ipak nekome ta krv pomaže, ipak za, za, za bilo kakvu operaciju puno se tih vrećica krvi potroši, nije jedan darivatelj dovoljan za jednu operaciju, nego puno, puno više. Da, da, slažem se, puno više je potrebno i nismo u biti ni svjesni koliko, koliko vrećica krvi se potroši na jednoj operaciji. E, ima li nekih e, dijelova godine u kojima je veća nestašica za krvi, recimo u rijeci, e, pa da je onda malo pozovemo ljude da i u tim dijelovima godine više daruju? Pa je, definitivno poljeti. Poljeti je u biti teže i veća je nestašica zbog same vrućine i svega, tako da ono definitivno pozivamo ljude da, da se odazovu budućim akcijama kao i ovoj u petak. A evo, s obzirom da može neko, neko, nekoliko mjeseci, neko kraće vrijeme može stojati, taman ćemo sad prikupiti u petak pa za ljeto, <laughs> barem nešto spremiti. da, da, barem neku zalihu. E, Klub 25 djeluje u Reci već e, preko 10 godina i gdje vas naši slušatelji mladi od 18 do 25 godina mogu naći ako se žele uključiti? Pa svakim ponedjeljkom kom smo u domu na Pećinama. E, tamo su mladi volonteri, ima nas e, desetak i mi se u biti bavimo projektima kojima želimo e, promovirati to darivanje krvi. Čuli ste naši slušatelji, pogotovo vi mladi, zaletite se malo do pećina, pa, pa evo u dom potražite ponedjeljkom naše klubaše. Moramo, moramo još jednom za kraj spomenuti ovaj petak, dakle od 11, e, ako sam dobro zapamtio, do 15 sati, mali salon, darivanje krvi za sve građane. Tako je, pozvala bi e, svih da se odazovu u biti u što većem broju. Mi ćemo tamo od 11 do 3 u sklopu Student Day festivala. Mislim da smo sve poručili i svakako, evo, dobra je to gesta odazvati se i doći dar krv. Budi i ti nečiji heroj jako dobro sročeno, sviđa mi se za kraj. A dragi slušatelji, bila je to s nama Lorena Urljević, predsjednica kluba 25, mladih darivatelja krvi pri, pri Crvenom križu Rijeka. A mi se dalje vraćamo Leonu Basiću i njegovoj playlisti. 笑吧，笑吧。